في كل عام ياتون يجتهدون حتى يصلون فلكم منا اطيب تحيه ايها المستجدون نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب يتكمل الطعم المسرة منها للأعلى ويلا يا شباب والنتايج كمل الطعم المسرة منها للأعلى ويلا يا شباب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة منها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة منها للأعلى ويلا je Allahu ajet i Allahu dokaz. Ako o njemu razmisliš, a ako poslije, poslije toga razmisliš o stvarnosti i kako ta vuci sude, onda postane jasno zašto ni u kom slučaju ne smije doći do toga da se narodu ove stvari objasne. Ne biti, bi bolje bilo u svakom slučaju lakše živit u islamskoj državi nego u svojim tabutskim državama za koje oni kao gimni, tako koliko ih voli. Svakom nevjerniku bolje kad se desi ubista, ubista smiđenja česta i nesigurnost je na velikom nivou, to tako? Da ima pravo odlazi ili nema pravo da oprosti, odlazi uzme da uzme krvarinu, oni su četiri, da uzme da والعمل يجري تباشير النجاة مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة Cilj nevjernika je da uspostave kontrolu nad čitavim svijetom i da ostvare svoj presjed, da zatru svaki trag bilo kome kojim se odupirije suprostavlja ili neće da im se pokori. يلا يا شباب ترفعون الراس ترفعون الراس ترفعون الراس Ne ubija se muslima zbog nevjernika. Aha, pa vidiš tu mudrost i ljepotu Allahu subhanahu wa ta'ala zakona. I kad uđeš u detalje, svaki detalj ti povećava jedin. I sve više osjeća se i doživljava svim svojim bićem, svakom svojom ćelijom. Allahu mur. التفوق التفوق بازدياد من قشوك المعنى صدر الزمان التفوق التفوق بازدياد وسلم تسليما كثيرا وبعد Zahvaljujem Allah subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima kojima nas je obasku i velikim i malim i oni koji smo svjesni i oni koji nismo svjesni i oni koji i na onim blagodatima koje su nam očite i za koje dojimo da nam Allah subhanahu wa ta'ala poveća i za one blagodati zahvaljujemo za koje se i ne sjećamo i koje zaboravljamo. molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih iskrenih i zahvalnih robova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari bereket u ovom našem lijepom skupu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi pomogne da vam dostavim ono što se to je na mom srcu i što sam odlučio večeras da vam dostavim, a da vaše srce otvori za istinu i da ono što je od istine prihvatimo i da to slijedimo. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu čistu porodicu, na njegovu ashaabe i sve one koji ga slijedi za sudnjeg dana. I vama braću, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I poslije svih ovih dova i zahvala, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala, što ste nam došli ovdje sa selavetom, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas zato posebno nagradi, najveća nagrada. A zatim, braćo, mi vidimo danas u svijetu ovaj sukup koji traje. I nažalost, mi smo uglavnom u poziciji osmatrača. Učestvujemo u tom sukobu sa malo snage, sa malo truda. I molimo Allah subhanahu ta'ala da nas učvrsti, da nas pomogne i da nas učini od onih koji će aktivnije učestvovati u onome što se događa u svijetu i oko nas. A događa se sukob koji nije počeo sa, sa nama, nije počeo ni sa našim djedovima i predsima, čak šta više nije počeo ni sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i objavom Kur'ana, nego je taj sukob stariji i od, i od objave Kur'ana i od poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je sukob između istine i laži. Postavlja se pitanje i ono što je ključna stvar koju moramo shvatiti, zašto se danas, nećemo postavljati pitanje prije, ali evo danas da mi shvatimo za sebe, zašto se danas neprijatelji Islama tako žestoko i druženo bore protiv nekih malih skupina, muslimana ovdje i ondje. Kako je to borba? Zašto se oni bore? Ako se vratimo na Kur'an, onda će nam stvar postati očigledna. I kad pročitamo Kur'an i onda pogledamo u realnost, onda vidimo da je to tako da Allah subhanahu dara ono što je objavio, objavio i pogađa u samu srcu. Da se poklapa sa onim što se u stvarnosti događa. Ono što je u knjizi, to vam je i u stvarnosti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zašto se oni bore protiv muslimana? Mnogi daju razne objašnjenja, je tako? Da je to u pitanju neka sad novo otkrivena muslimana bogatstva, da su to ovo, da su to ono, politike razne, međutim, ne. Vala je za luna i upati luna kom tata je li duku na dinku i niste pa. Neće se prestati protiv vas, boriti u prasne obrate od vaše vjede dok se odvrate od vaše vjere. To je krajni cilj njihove borbe. Oni žele sve da vas odvrate od Allahove vjere. To je njihov cilj. Braćo, oni se ne boje za, za komad zemlje. Pa zar nemaju prelaz nad čitavom planetom? Osim nekih mali lokvi, dakle, mali područja i mali prostora. Šta im smeta da taj mali dio ostane izvan nas njihove kontrole? Nije nego ولا يزال هنا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا da vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere ako budu mogli. To je cilj. Allah subhanahu wa ta'ala je to nama objasnio, i definisuje. Međutim, šta je cilj muslimana da se gori? Šta je njihov cilj? Cilj nevjernika je da uspostavi kontrolu nad čitavim svijetom i da ostvare svoj prestiž, da zatru svaki trag bilo kome kojim se odupirje suprotstavlja ili neće da im se pokloni. Oni ne žele da postoji igdje, bilo gdje, iko ko će im se suprotstaviti u nametanju njihovog nevjerstva, njihovog nevjerničkog sistema. O tako? To je cilj njihove borbe. A šta je cilj borbe muslimana? Šta treba da bude cilj? Allah subhanahu wa ta'ala im to jasno objasni. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Borite se vi protiv njih sve dok ne nestane fitne, dok ne nestane širka, dok se ne zatre u korijen i dok sva vjera, sav din, sva pokornost ne bude samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Što se oni bore? A što se mi borimo, što se muslimani trebaju da bore? Isto tako. Da uspostavi red na zemlju, da ovladaju zemlju i da nigdje ne ostane ikoga ko će se Allahu subhanahu wa ta'ala suprostavljati, prkositi, dok svi ne budu pod kakvom, odnosno pod okriljem Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I vjernici i nevjernici. To je borba. Ja ajha alladina amanu qatilu alladina yalunukum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilza. O vjernici borite se protiv onih koji su do vas od nevjernika. Kad će nestati oni koji su do vas pa da prestane borba? A? Znači, dok se sve ne objedini. Je tako? Qatilu ladina yalunakum min al-kuffar. Borite se do onih do vas koji su do vas od nevjernika. Kad će to? Gdje je ti? Koja je to granica gdje treba da stane ova borba? A? Dok se potpuno ne ostvari Allahova vjera na čitavoj Allahovoj zemlji. Dok se ne, po, potpuno ne ostvari. Kako treba ta borba da izgleda? I zašto treba da izgleda, šta je ovo u stvari, ovi ajeti, na što nas upućuju, da se i nevjernici bore za prestiž u čitavom svijetu i da se vjernici treba i da bore za prestiž, za prestiž u čitavom svijetu. I otkud sad mi o tome da pričamo? Pričamo zato što mnogi muslimani se izgube u dnevnoj politici. O Pa onda ispadne da je to borba za neki kutak jel tako, za neko preživljavanje, jel tako, ili za neki opstanak, jel tako. Međutim, nije Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je ovo univerzalna borba, borba do kraja, jel tako, neograničena borba. Pa zašto je onda ograničavamo mi u svojim glavama, u svojim srcima, kad je Allah subhanahu wa ta'ala učinio neograničenom? I zašto naši apetiti zastaju tu negdje u našoj blizini? Kad Allah Subhanahu wa otvara te granice do kraja. Znači, danas nije borba za neki Vaziristan uh, ili za neke dijelove Afganistana, nije borba za neki dio Somala, nije borba za... Ne, nevjernici danas vode borbu za prestiž u čitavom svijetu jer oni ne žele da im se niko na tom putu suprostavlja. Žele da njima svi budu pokorni, da im se svi pokorni. Šta je danas borba muslimana? Borba muslimana također nije za neki komad zemlje. Borba muslimana je također borba za prestiž u čitavom svijetu. Za prestiž u čitavom svijetu. Borba muslimana danas je da se Allahu subhanahu wa ta'ala pokorava i da se ne pokorava nikome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A borba nevjednika je upravo da se muslimani pokore njima i da time ne budu više muslimani. Vazda ladine kefaru. Vazda ke... Vazda eh, u lau tekfurune kema kefaru. Fetakunu na sevaa. Jedva čekaj, priželjkuju da učinite kufr koji oni, pa da onda budete isti. Vidite, to je čini njihove gore. Vrde katiru min ahli kitabi, lov jerudunukum, jerudunukum i badi imanikum kufara. Priželjkuju, jedva čekaju neki od ehlul kitabija, kad da vi počinite kufr nakon što ste vjernici bili. da vas poslije vašeg imana vrate u kufr. Min bradi ma tebe je ne odahom al kamer, nakon što im je istina postala jasna. Pazite, njima istina jasna. Oni nisu zbunjeni. Ne možete to misliti. Nisu oni zbunjeni. Njima istina jasna. Pa onda, zato što im je jasna, oni žele da vi budete nevjernici nakon što ste. Nakon vašeg imana nakon vaših dva, oni to žele. Oni žele da im se pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala želi da im se ne pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala želi da se njemu pokorava. A pokornost njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala i njima u isto vrijeme nije moguće. I toga su svi svjesni. Zato mnogi muslimani danas kad ih pozovemo Jel tako? I pozivamo ih u vjeru i da se odazovu našoj dave. Šta je njihov odgovor? Ha? Šta je njihov odgovor? Kao da imamo samo neka Amerika i sad kad bi mi to tako kako vi pričate, znači zašto odbijate ovu sad davu? Šta je problem? Zato što nemate hrabrosti da se ne pokorite Americi i, njegovim, i njenim saveznicima. Je li tako? Pa jel vidite da se radi o pokornosti? Mi kad bi njima rekli, vi se pokoravate Amerikom, bi rekli, ne, pa dobro, zašto onda ovaj vi ne prihvatite? To je jedini razlog. A Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorav, jel je ladina amen, in to tiju, halika minan ladina utom kitabe rodunu, jer utlukom bajde imarkom, kufara, uvjerim ti. A ako se pokorite jednoj skupini, nekoj skupini od ehlu kitabija, oni će vas nakon imana vašeg vrati ponovo u kufr. Vi ste nevjernici postati. Wa in tuti aksarnam fil ardi ubi lukan sabiri la. Ako se pokorite većine na zemlji, odvešćete sa Allahovog puta. In tuti ulladine ketaru je ruddukum ala a'kabite. Ako se pokorite nevjernicima, oni će vas vratiti vašim stopama. Gdje? Samo gdje ste bili, tako? Da Allah sačiva, je li tako? Da sam kalbu hasirin, i onda ćete propasti. Onda ste upropašte. Kako pored ovako jasnih ajeta, danas mnogi zamišljaju da se mogu spasiti tako što će se njima pokoriti i njimom pokorba će biti. A Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje pokazuje ako se njima pokorite, šta vi ste, će sam kvali bukavacirijen, gotovo, upropašten. Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da njegovo zadovoljstvo sa nama ne može biti istovremeno sa zadovoljstvom njihovim sa nama. Pogledajte u Allahove knjizi za koga je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je sa njima zadovoljno. Tražite ove ajta radi Allahu anhu. A, tražite, pa vidite koji su to. Da li je moguće da izdje ikakve mogućnosti postoji da se kod jednog ili sa jednim bude zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala i Allahovi neprijatelji. Volan ta banke li hudu, volan nasara, hata se sadija mi Neće sa tobom biti zadovoljen ni židovi ni kršan, dok ne bude slijedio njihovu vjeru. Neće oni biti zadovoljni. Prema ne pravi Allahovo zadovoljstvo. U čemu je ovdje problem? Ovdje je, znači, vraćamo se na početak, sukobom. Radi se, braće, o sukobu. O nemilosrednom sukobu. O nemilosrednom sukobu. Zašto? Za prestiž u čitavom svijetu. Oni se bore za svoj prestiž. Mi se borimo za prestiž Allaha i Sanova Kara vjeru. Oni se bore bez ikakvog kodeksa. Mi imamo pravila. Allahovu Subhanahu wa ta'ala uputu pravila koja je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Oni se bore za prestiž i mi se borimo za prestiž. Pa jesmo valjda isti. Oni se bore da nametnu sebe i da ljude upokore sebi radi svojih ličnih čipova i strana. Oni se bore da se nametnu ljudima lažnima i da upokore ljude neistini i batilu, a mi se borimo da se nametnemo ljudima, da nametnemo ljudima istinu, ne sebi da nametnemo, nego ljudima da nametnemo istinu i da upokorimo ljude, ljude istini, Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom šarijetu. Prema tome nije to isto. A tako, to je razlika, kolika je razlika između istine i lahko ima tolika razlika izmah jedne i druge borbe. Koja borba ima izgleda za uzdje? Čari, znate. Znači, jedan plus jedan ili neki više vole dva plus dva. Sami, očita je stvar. Upravo zbog toga što se radi o, o borbi za prestiž, o borbi za, za za nametanje, odnosno u borbi za širenje, proživanje istine, podučavanje ljudi istini, vi ćete vidjeti da se neprijatelji islama najviše protive čemu? Protive se isticanju istini i podučavanju ljudi istini. Mnogi od nas su najedni misle da, na primjer, kad bi neprijatelji islama znali da mi ovdje ništa drugo ne radim osim dersova, podučavanja, abdestu i namazu i propisima islama, da oni ništa protiv toga ne bi imali. Mnogi misle da se oni boje da mi slučajno ne bavimo se nekim vojnim aktivnostima, obukama, pa i štra. Nije. Oni tačno znaju da mi ništa drugo ne radi osim podučavanja vjeri. Ali upravo to im najviše smeta. Jer oni mogu profitirati samo dok do ljudi ne dođe istina. I dok ljudima istina ne postane kristalno jasno. Je tako? A kad se istina dostavi, onda Allah smanava tjela pomogne one koji zabranjuju zlo i naređuju dobro. Je tako? Posle toga slijedi rasplat. Posle toga slijedi rasplat. Oni ne žele dođi uopšte do zaplata. E upravo zbog toga sam odlučio da napravimo kratko poređenje i da vidite kako neprijatelji islama u trenutnoj fazi, znači gdje se najžešća borba vodi, pored, znači stavljeg, najžešća se vod, borba vodi za isticanje dotaže, borba do dotaže. Zašto oni toliko borbu ulažu, ulažu da svakoga što progovori istinu odmah nekako zatvore u zatvor, skuće ga, da ga spriječe da, da ljudima prenosi, zato što je to prvi korak. Kad ljudi shvate da a, ono što oni rade ništa ne vrijedi, onda će mnogi od njih opredijeliti za, za ono što vrijedi. Tako Allah subhanahu wa ta'ala obećava. Znači, oni mogu profitirati samo dok budu, dok budu uspjevali ljude obmanjivati i lagati. Znači oni nemaju, oni su svjesni da nemaju nikakve šanse da izađu slobodno i javno, jel tako, i da se nadmeću sa dokazima islama i sa propisima islama. Pa mi smo ovdje učili neke propise, između ostalog učili smo propise, ovo čitavo vrijeme unazad, o krivičnom zakonu, jel tako, o odmazdi i tako dalje. Pa ja sam sa vama sjedio tu i slušao a, slušao to i kako, koji propis dolazi, sve, samo malo razmisliš o tome kako je Allah subhanahu wa ta'ala to propisao, a kako su to oni ta guti propisali i odmah svataš i svakog tog propisa pojedinačno, zašto oni ne mogu podnijeti da se ova istina iznese. Zato što se pred njom njihov bakil postati odsjetiti da se iznese na način kako treba da se iznese. Odnosila se te istine. Pa, na primjer, propis i odmazni. Propis odmazni. Oni kad govore o tom propisu, pokušavaju da ga predstave na naj gori način. Međutim, pogledajte propis odmazni. Da ona je u islamu, je propisano, tako, da ona je ko namjerno, svjesno nekoga ubije, da se nad njim izvrši odmazni. Da se ubije. A pa pogledajte za ubijstvo skozi taguta, šta je propis? Oni će, znači kako inače rade, lažno i licemjerno, šta uradi? Ubijstvo, a? ovaj koji je namjerno ubio, šta će sad nje uradi? U zatvor ga stave, tako, nekoliko godina, pa ga onda pusti i to zovu šta? Milošću. O tako, vidiš kako su oni milostivi. O tako, kako kod njih nema, o tako, grubosti. Sorry, prema kome su oni ovdje milosti? Prema ubiti. A? Milost prema ubiti. Svatate, brate. Znači, to je krajna glupost. Krajna glupost. Milost prema ubiti. A dobro, gdje vam je milost prema ubijenom? Zar nije preći da se prema njemu neka milost osjeti? Jer on je mazlom, ubijen. Namjerno ubijen. A kao li? Njima nije ni na kraju pameti da se sjete njegovih nasljednika. Da i oni tu imaju nekog prava. Šta taj dobro? Pa kamo li da se sjete da je taj sin zabranio Allah subhanahu wa ta'ala, pa da je tu prekušeno i prava Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Taim rahmahullah ta'ala, u ubistvu imaju tri prava. Prava Allah subhanahu wa ta'ala. Zato se Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio. Najveći grije poslije širka, je li tako? ubistvo, nedužno, bespravno ubistvo, namjerno. Je li tako? Pa, je to pravo Allah. Pravo Allah sama tela, Allah sama tela oprašta sa pokaja, pokajanje. Ali imamo pravo ovdje nasljednike. Imamo pravo nasljednike. Pravo nasljednika Allah sama tela je propisao da se ovdje ispuni čine odmastno en nefsu bin nefs. Glava za glavu. Život za život. Odmađu. Njihovo pravo da se ispuni čime? Odmađu. A pravo onoga koji ubije, šta je sa njim? Allah subhanahu wa ta'ala će mu ga nadopraviti kad? Na Pa niko neće biti oštećen. I svačije pravo, i o svačijem pravu se ovdje vodi računa. I pogledajte Allahove subhanahu wa ta'ala mudrost i hikmeta i savršenstva njegovih propisa i zakona. Pa pogledajte ovi koji se smilovali ubijući. Pa zato što se smilovali ubijući, što su tako one milosti prema ubijicama, sve je više ubi, ubi. Je tako? Zbog te milosti prema ubijicama, Tako, sad dolazi čitav ljudski rod u veliku opasnost. Širi se nesigurnost. Zar nije preće da se smilujemo onome koji ubije, da se smilujemo ljudskom rodu, pa da se obezbijeni sigurnost, da ljudi ne smije tamo sigurno, bezbijeno hodaju i obavljaju svoje potrebe. Svakako, znači da na ove stvari treba obraziti pažnju i pogledajte ta društva, gdje su se smilovali ubiti. Pogledajte njihov život i pogledajte stanje u kojem se nalaze. Pogledajte stanje u tim društvima. Nivo nesigurnosti. Je tako? Nedostatak bilo čega što liči na bezbjednost. Što svakako odgovara raznim probisvijecima, je li tako, ili hvarošima. Da onda osnivaju razne osiguravajuće kuće pa će naprosto plaćati osiguranje, ali tako? I onda će te sistematski stalno pljaškati, stalno se visiti za ali tako? I tako dalje, šta se sve na to dalje nadovezi osim širenja nesigurnosti, ali tako? Da onda u takvoj atmosferu se širi sad drugi, sad drugi fesad kad bi počeli izračunavati šta sve proizilazi iz toga i kakvi se sve pojava nadovezuje na, na tu širenje, dakle, fesada i nereda, nedostatak za djednosti, da ljudi osjećaju strah, je tako? Da se osjećaju nesigurno, onda bi to potrebalo dugo. Međutim, ovo Allah subhanahu wa ta'ala kako je propisao muslimanima i kako se na ovaj propis često pokazuje i pokušava znači ukazati na njega ili predstaviti ljudima u ružnom svijetu tako mi ne samo ovaj propis, nego svaki drugi, trebamo isticati kao znači, najveću vrijednost islamskog zakona i šarijata. Zašto smo se uopće dotakli i vratili na propise direktno da ih spominjem? Zato što kažemo da je u toku borba između nevjernika i muslimana. I oni nametu šta? Svoj sistem i svoj zakon. A muslimani moraju prije toga sami naučiti šta to oni nose i šta to nude i šta žele da uspostavi danas u svijetu. Zašto? Zato što mimo muslimana danas u čitavom svijetu nema nikoga ko oponira. Nema nikoga ko se suprostavlja toj globalizaciji ili tom novom svjetskom poriku. Zašto? Niko se to u novom svjetskom poredku, globalizaciji u svijetu ne suprotavlja. Samo muslimani. Zašto broć? Zato što niko drugi nema šta da ponudi. Nema niko alternative. Pogledajte, sve vrste i sorte nevjernika i mušrika. Svima je jedinstvena znači jedna situacija, jedna stvar. Šta? Da su svi oni sekularisti, svi nevjernici. I da se svi slažu da ne treba vladati po Allahovom zakonu nego po zakonu koji sami smi, smisluju. Prema tome oni nemaju, ovi su hindus, ovi su budisti, ovi su komunisti, ovi su demokrate, ovi su kršćani, ovi su židovi, ali nema između nije nikakve razlike u pogledu sekularizma. Svi se slažu sa nasom tom nevjerstvu svom, sa tog aspekta. Znači, svi imaju to jedno nevjerstvo zajedničko. Koje? Da neće Allahovog zakona. Da neće Allahovog zakona. Da državu treba odvojiti od, od vjeri. Jesi to primijetili? Tako. I oni najzagriženi koji, koji su napravili velike pokrete i velike, da tako kažem, projekte iz vjerskih pogleda. Iz vjerskih pogleda. Čak i oni su nevjerici u ovom pogledu i oni su sekularni. Pogledajte židovi. Zar nisu formirali svoju državu Izrael iz vjerskih pobuda. Zar to nisu uradili pozivajući se na Teorat, na Toru, na Stari Zavijek? Je li tako ili nije? Pogledajte. Ipak, iako su, znači, u osnovi iz vjerskih pobuda osnovali tu državu, je li tako? Oni su je osnovali na nevjeru. Zanimljiva stvar. Pazite, državu su osnovali iz vjerskih pobuda, ali kad su je osnovali, osnovali su je na čemu? U temelju je na čemu? na sekularizmu, na nevjerstvu i odbacili stari zavjet i neće po njemu da sude i nije na kraj pamet. Sada se gleda. Po istom kalupu su mnogi oni od oni koji se pripisuju islamu istu stvar radu. Pa zar nije Pakistan nastao u osnovi iz Prav čega? Znači, vjeri muslimani su htjeli da se razvoje od od Hindusa, je tako? Pa ipak je ta država šta, kad je osnovana, osnovana na čemu? Na nevijestu, subhanallah, na sekularizmu. Pogledajte. Znači, to je zajedničko svima. Zato kažem da su muslimani ovdje jedinstveni baš po tome. Baš po ovim propisima, po svom šerijatu. Jedino oni imaju svoj šerijat. Odnosno, imaju šta? Jedino oni još uvijek su šta? zagovarači i nosioci Allahove riječi i zakona. Svi drugi ljudi, sve druge sorte nevjernika, svi su na istom nevjerstvu jedinstveno, koji je sekularizam. Zato ovdje treba napraviti poređenje. Pogledajte, nakon što smo spomenuli odmazdu, ona u, naslovu je odmazda, je tako? Ali kad počneš izučavati poglavlje po poglavlje koje se tiče odmazde kod namjernog ubistva, pa onda dođeš i kaže tamo šta? La juhtelu lualidu, a bivala. Ne ubija se otac zbog djeteta. Pa onda vidiš, Allah, ono da je sad te mudrost. Pa kad počneš razmišljati o tome kako je to propisano, da se ne ubije otac ukoliko se desi da ubije svoje djete. Koja mudrost tu Pa onda, šta još izuzetno? Ne ubija se la juktalu muslimu, la juktalu muslimu bitjahir. Ne ubija se muslima zbog nevjernica. Aha, pa vidiš tu mudrost i ljepotu Allahu subhanahu ta'ala zakona. I kad uđeš u detalje, svaki detalj ti povećava jedin. I sve više osjećaš i doživljavaš svim svojim bićem, svakom svojom ćelijom, Allahu mudrost, Allahu pravdu, Allahu hikmet, Allahu znanje. A onda sve to kad počneš porediti sa tagućim zakonima, onda sve očitije, očitija postaje njihova glupost, njihova zatucanost, njihovo neznanje, džehl. I upravo zbog toga Allah subhanahu ta'ala sve zakone na dunjalku svodi na dva. E se hukmel džahilijeti je Bogu. Zar oni želi džahilijeti su? Džahilijeti kog se želi? Pa imaju znači na dunjalku samo islamski i džahilijeti propisi i zakon. I s pravom su ovi džahilijeti. Zato što su i najveći džahili i odrod od ljudi propisali. A ova je zakon pravednu, mudru, sveznajući. A? Taj zakon mora da, da je neuporedi. I ove dvije stvari se neuporedive. Iako će možda neko steći dojam da mi ovdje poredimo. Mi to ne poredimo, nego ističemo Allahu subhanahu wa ta'ala zakon nad zakonom džahilijeta. Nad zakonom džahilijeta. Isto tako kad govorimo o, o odmazi, da tako, kad dođemo do toga da je el mu'minuna sa tekeha u dima'uhom, da je krv vjernika svih ista, da tako, jednaka. Pa, nema veze ko je i o kom se radi. Kad bi nabijeg ubio najugledniji čovjek među muslimanima, najneuglednijeg, naj, samo neko dijete koje je samo se rodilo, zaplakalo i umrlo sebebom njegovog napada i njegovog da tako, a, neprijateljstva, bio bi, da tako, bilo bi odmah za namjerno ubijstvo nas bila odmah. Pogledajte odmah. E sad, kad dođemo do toga da ljudi često može da bude nenamjerno ubijstvo. No tako? Razne situacije. Mi uopšte želimo namjer da ga ubijemo. A? Pa onda dođemo u situaciju da vidimo da u, to, u tom slučaju Allah subhanahu wa nije propisao odmah. Nema odmah se, nego se plaća šta? Krvarine. Allahu akbar. Pogledajte sad to nenavjeno ubitno kad se desilo kod ta ljuda. Šta oni urade? Isto koji za nagrad nekoliko godina robije, malo manje, jel tako, uzmu objekte određene okolnosti i nikom ništa, hajde kući. Dobro, gdje je tu prava sultana vlada? Pa ovaj, opušao mu život, opastio mu život. Vidi, ovaj čovjek upropašten mu život. I njegov život kao da nikad nije postoje. Nema ni jednog propisa koji sad ne zna za njegov život koji je propašta. Nešta, ko da ga nikad nije ne bilo. Ovaj zatvor, tamo nek radi džaba za državu, za tagute, nekoliko godina i hajde opet kući. Šta sad te brate? Pa dobro mi nije pravo ovo sad što je ubijen. Nije pravo njegove porodice, njegovih nasljednika. Pa da ne govorimo koji se sad proizlazi kad, kad se radi o nadjevnom ubijstvu. Ja znam za slučaje, znači ja znaju i mnoga vraća po nekim područjima Sanđaka i tako dalje. Kako to, zato što je nepravedan sud uopćenito, šta proizvodi? Proizvodi to da se poslije toga njegovo dijete, je tako, kao kaže jedan naš šeh, uče ga se teći od mali nogu da ubije toga i toga kada raste. Mi znamo kod nas situacije. Zbog te nepravde desilo se ubijstvo, namjerno ubijstvo, kom se to? Desilo se prije 20 godina i dan danas unosi jednog i drugog ne smiju, nisu rad. Ovi ne smiju proći pored njihove kuće, a ovi ne smiju proći pored njihove. Ili prolaze samo u autu. Ne smije pješke proći tuda. Zašto? Zbog nepravde, zato što nije presuđeno kako treba. Pa vidite Allahove pravde kad je dao nasljednicima pravo šta? Da svoj gnjev, da tako? I tu povredu izneće čine. Tako što će njemu skinuti glavu. Glava za glavu, naravno bi isto. Pa pogledajte, ne namjerno. Pa Allah stano tera, nije kao ta guti i ne namirno ubijestvo, eto i vama nama opet robijaju. Nego, pravo, nasljednika. A, nema odmazi, zato što nije namirno. Stano Nema odmazi, nema nepravo. Nije namirno, nego krvarino. Pa pogledajte tu krvarinu. To vam je stotinu deva. Pa smo neki dan spominjali. Ili dvije hiljade ovaca. Ili hiljade dinara. Allahu vas. Znate mi koliko je 2000 devata? To vam je, e, to je, a 2000 devata, svaka ovca po, po 150 eura ili 100 eura, hajde. A, 200.000 eura. 200.000 eura. Hiljade dinara, kolika je na tu, isto smo izračunali. Od prilike 4 kg i 250 grama zlata. Puta 40 maraka otprilike, a opet 170 ili 85.000 eura i tako dalje. Znači da se da kome nasljednicima, pa ovi nasljednici kad dobiju, je tako, tu krvarinu, nenamjerno ubiti. Iako je nenamjerno dobit će. Je tako? Hoće li ostati tu kakvog neprijateljstva ili će islamsko društvo i džemat i dalje funkcionisati normalno? Svako je dobio svoje pravo, svako je zadovoljan. Pogledajte tada, ti ne postojiš, tebe kao da nema. Dok si živ, ima da nam daješ porezu. Da tako? Da ti jašemo na grbači i da ti pijemo krv. Kad se neko ubije, gotovo tebe nema više. I ni u kakvim propisima se ne uzima više u obzir. nikad nije ni bilo. Nego daj sad ovoga što se ubio, daje sad njemu posebno da još dodatno ga iskoristim. Sad nad njim da se izviljava u neko vrijeme. Zbog čega? Ne zato što je nama nanio nepravdu, nego čebi. Kako tu smisla ima? Pa da ti glupi. Ili povrede koje su manje od ubijstva. Je tako? Namjene povrede. Je tako? Na glavi gdje se razbio lobanja i dođe povreda do same opne, moždane opne, je tako? Je trećina krvarine. A tebi danas neko da razbije glavu, je tako? Možda bi čak na sudu morao iti kaznu da platiš, je tako? Što će neko razbije glavu? A, što nisi nosio kaznu. A, ili što nisi plaćao osiguranje. Tako? Sam si kriv, ne plaćaš se gran. Pogledajte, uvod koji prolazi u unutrašnjost utrobe, bilo prsa, bilo u stava, sveze, u je trećina krva. Odnosno, ne trećina, nego 15 djeva, je tako? 15 djeva. Lom, kosti, pomjeranje kosti, lomom, zlobova i tako dalje, 15 djeva. Pa šta bi ovih da se uredi? Gdje si ti? Možda i ti mora nešto platiti. La havle vola ko. I još mora nešto platiti šta i liječenje. La havle vola ko se ila bilda ila vina. Ne upredite stvari, braće. Kad se radi kod namjerne povrede, imaš pravo na određen, u određenim povredama imaš pravo na odmazdu. Za svaku sitnicu, tačno se zna kolika je krvarina. A imaš pravo na odmazdu dok se radi o namjernoj povredi. Namjer se neko izbije zub, imaš pravo namjerno da mu izbije zub. Zub za zub. E, deva za svaki zub. Kod nas, a, ah, kad bi neko me, a, ah, ispo zub, ništa, ideš, ne skratiš u svakom slučaju a, najmanje gesta 20 smaraka, kršenja javnog reda i mira. I ti platiš, dobiju ispod ti zubi, još platiš. Šta tako? Ne upredive stvari. Upredive stvari. Ne mogu se porediti. Sa Allahom subhanahu wa ta'ala pravi. Njihov zulm je neuporediv. I on je očit. On je očit na svakom propis. Na svakom propisu. Pa pogledajte propis, na primjer, odmazde. Da se vratim opet na odmazde. Pogledajte propis odmazde. Neće se ispuniti odmazda sve dok se svi nasljednici ne složi na to. A, ako neko od nasljednika kaže, ne, ja bi oprostio, ili ja hoću krvarine, nema odmazda. Znači, i sa te strane šta? Kada je usret im kati. Inak, razvrtenje u ubijanju. Ne ide se preko granice na ubijanju u svakom slučaju. Nego se gleda da, da se zadovolji, da se zadovolji pravo. Svaki propis za sebe je Allahov ajet i Allahov dokaz. Ako o njemu razmisliš, a ako poslije toga razmisliš o stvarnosti kako ta vuci sudi onda se postane jasno zašto ni u kom slučaju ne smije doći do toga da se narodu ove stvari objasni. Nevjednicima bi bolje bilo u svakom slučaju lakše živiti u islamskoj državi nego u svojim tabutskim državama za koje oni kao ginu. O tako, koliko ih volim. Svakom nevjedniku bolje kad se desi ubistva, ubistva smeđenja česta i nesigurnost je na velikom nivou. O tako, da ima pravo odmazni ili nema pravo da oprosti odmah uzme, da uzme krvarinu, oni su često do, do njavčari, sad mi spomenuo, hiljad zlatnika, a, ko se se najedi na glavu, a, djeca, hiljada eura, kad spomeneš ovdje, a, možda po svom babi namjesti ili neko ubije, nam da uzme krvarinu. Svatate me, se sad njihovo stanje, sad, pod kapom njihovih razluta, I koji, oni robstvo svojih taguta, a koju im slobodu, čak i kao nevjernicima, Allah subhanahu wa ta'ala daje. Čak i kao nevjernicima, Koju im slobodu Allah subhanahu wa ta'ala daje. To se neuporedive stvari vraća. Da on, da se njemu prije svega dozvoli da on živi u islamskoj državi kao nevjednik. I njegovo novjetstvo mu se ostavlja Čak se uvažava to njegova nevjerstvo. Ti, obzirom, znači uvažava se njegovo šta, da on u osnovi ne priznaje islam kao istinu. I šarijet, nemo. Postavljamo se sloboda. Sa njegov obaza, zato se ostavlja, evo ti, obzirom da ne vjeruješ u ovaj islam, ne moraš se za njega boriti, gini. O tako? Ne obaveza ne samo da mu se ostavlja sloboda da on ostane u svom vjerstvu, nego se ne obavezi. Ne mora se u djemu da izbana. A sad, glavarinom godišnji, džiziju, to tako. Ta glavarina, tu je simbolični porez. Samo da se kroz njeg ogleda šta? Da on je, to tako, pokorio se. To tako, plaća, znači, da je lojala, ništa drugo. Pa pogledajte nevjernika. Nevjernici, kad bi to dali nama muslimane, pa mi se nikad ne pomjerili. Ništa drugo ne bi tražio, sad koliko smo lijeni. To bi nas odmah sve spalo. Kad bi nam dozvolili samo da mi kažemo, mi ne vjerujemo u vaš zakon i u vašu državu i nećemo za to da se borimo, da on kaže, dobro, vi ste muslimani, ne morate se boriti za ovu državu. A, šta je to? Pošto se vi muslimani ne vjerujete da istina ovo što mi i pravilno ovo kako mi, eto vi ne morate se sjeti kod se ovo da ništa nema. Ni poreza, nikakvog naveta, ništa nema. Šta mislite to? Pa to se njima daje. To je Allahu zakon. Svatate? Zato ovaj šarijat treba izučavati do u detalje. Svaki detalj. Svaki detalj. I sa svakim detaljem vidiš istinu. Vidiš istinu i vidiš pravu. Pogledajte da Allah subhanahu ta'ala, odnosno islamski učenja svojim istihadom, Nisu ostavili ništa propustili slušanje, ništa ne smije ostati u zavodu. Pa čak, e sad da napravimo poređenje opet sa tazutima. Dobro slušajte. Kaže Šeh Muhammed Ibrahim, Rahimahullah Ta'ala, kaže iz državne blagajne će se nadoknaditi dug muslimana koji veseli se dugom, a nije mogao da vrati. Allah, Ili kaže, ako je bila ubijstvo greškom, a ubica nije imao vjetka da plati krvarinu, nije mogu. Da tako? Platit će se, kaže, krvarina iz državne vlaga. Ili, kaže, ubi, neko bude ubijen, padne mrtav, ne zna se koji ga ubio. Kao na primjer, bude ubijen u gužbi, u tavatu ili na zemretima. Znači, sam čovjek mrtav, niko ne zna, ni sam ubijica ne zna da je on ubio. O tako? A? Ostavlja li se ova žrtva da propadne, djava? Nasljednici nek plaću, nek klanje dženazi. Nije vama, nego kaže iz državne te se platiti krvarina ili nađe se negdje čovjek ubijen, ne zna se sa sigurnošću koje ga ubio, nema čvrti svjedoka, to tako, nasljednici smatraju da je ga ubio taj i taj, smatraju, ali nemaju dokaz. Nek se zakunu njih 50 puta, to tako, njegovi nasljednici 50 zakljetvi i šta, imaju pravo na njegovu krv. Ili, ako ne smiju, neće da se zakunu, da prihvate njegov zatetu. Ako ne prihvate njegov zatetu, kao što je ubijena Sula Ibn Sehl, ubijena Hajberu, nađen mrtav, pa se židevi zakleli da ga nisu oni ubili. Ali njegovi nasljednici nisu prihvatili zakletu židova, nevjernika. Pa je Resul Sallaha, ali je sallam šta? Platio njegovu krvarinu iz državne blagane. Allah vas je. Zamiš tebi nađu mrtav. Da li bi taj vod ikad išta pomislili o svojim nasljednicima? Šta je briga? Ti si bio dobar dok si bio živ. Plaćao si poreze, je tako? Ovaj opti glavni porez, on ti je 17%, je tako? Na struju, na, na neke energetike, je tako? Na naftu i tako dalje ti plaćaš porez, je tako veći? A, 60, 70% nisi svjestan, tako? Ovo što kad nas izgoriva, to je 80% s tim njima, tako? Kako se iskoristava strane ta vuta, kako se iskoristavaju osnovne ljudske potrebe? Ishrana, stanovanje, pogledajte. Pogotovo na zapadu, stan, stanovanje, kako se ta osnovna potreba iskoristava i kako se ljudi podjarnjuju <clears throat> kamatnim sistemom i tako da. A pogledajte Allahove Sanova Tara pravde i milosti. Allahove milosti. Allah je prema te milosti dok si živ. Pa ako nemaš, nisi ništa dužan da daješ. Od muslimana, Pa pazite, nije od nevjednika, od muslimana, daju samo bogati. A bogati tek onda kad određena svota kod tebe leži godinu dana van svojih potreba. Ne treba je. No tako, 85 grama zlata ili toliko novca stoji čitav god ne treba ti nita. E tek onda si dužan da dadneš i to koliko? 2,5%. Allahu akbar. A pogledajte ta guta. Evo recimo, ja sam prosijan. I stojim na semaforu, gladan. I isprosim pola marke. I odem u pekar. I kupim tibli i 17% koje da se oni stavljaju. I niti te ne pita što ti nemaš, što ti isprosio. Šta tako? Nikoga to ne zanima. Čira je odmah i gotovo. Šta tada? A da ne govorimo ništa dalje. Najveći procenat davanja je ako bi čovjek našao riznicu blago neko koje ti u osnovi ne pripada nikad. Nije tvoje da dadneš jednokratno, je tako, jedno petini, 20 posto. To je najveća stopa koja je propisana u islamu da se daje od imeta. Znači, nađeš, nije za svoje, nađeš negdje neko blago i sad, a, ne pripada muslimanima, nego je nekad možda iza stari nevjednici država ostalo tu, e, eh, onda ti, šta samo te jedno petjenje, sad daje 20%. A kad utiti uzimaju od isprošenog hljeba, 20%. 17%, nekoliko puta po 17% izađe Allah zna koliko. Šta je tebe? A Allah subhanahu wa ta'ala propisao od onoga što nađeš nije nikakve tvoje. Tek onda taj procen. I pogledajte Allahove pravde i milosti. A pogledajte kazu. Pogledajte. I pogledaj kako on tebe izrabljuje dok si ti živi i pije ti krv, pije, pije. I onda kad te neko tamo negdje ubije, samo ga zakopate. A pogledaj u islamu, niko od tebe ništa ne traži. Možda nisi nikad dao zakijata, nikad nisi bio vodet. Ali ako te neko povijedi, ili te neko ubije, i ti nemaš iz državne blagajne za tebe, šta 100 deva, 2000 ovaca, šta? Možete li mi to napraviti? Kako to funkcioniše jedno sa drugim? To mora svako od nas da, da, da doživi, braćo, da osjeti slav, slav što će Allah Shana Teala učinio muslimanom i da osjetiš obavezu da se za ovu pravdu boriš. Ne i da je da, da ovoj pravdi ljude podučavaš, da ih otkriješ njihovu slobodu koja ih čeka kod Allaha subhanahu ta'ala, a da razotkrivaš njegovo robstvo prema tagucima. Kako je on porobljen? Ljudi vide kako je porobljen. To treba razotkrivati. I ljudima treba otvarati oči pogled toga. Onda poslije toga kad opet odaberu tagute, pa Allah subhanahu wa ta'ala će stanovo, sa njima vratiti ono što će vratiti sa njihovim tagovoćima. I na Dunjaluku, i na Ahiru. Ako najđe oni najmilosrdni, jel tako, onda teško njima. Ako prije toga odu, jel tako, na Ahiret, onda i tamo čekaju, isto tako, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opet meleti zi radom, si radom, najmilosrdni i silni. Jel tako da se. Zašto? Zato što oči tu istinu i Allahovu milost su odbijali. I nisu htjeli da prigledaju. Pogledajte nepravde i taguta i Allahove se stanova treba pravda. Kako onda, kako ovi ljudi onda, kako je moguće da pored ovakvog porobljavanja i ovakvih jarmova i nameta, ljudi danas osjećaju, oni se osjećaju kao da su slobodni. Kako je to moguće? ljudi osjećaju da skrobne. Oni stvari podjarnjeni, ukroćeni. Kako to? Zato što im je tagut dao hajvansku slobodu. Dao im slobodu životinja. Kako? Pa ti, ili na primjer ja, a, imaš ustali hajvana, jednog konja, kravu ili više njih i onda ti njemu donatiš mito, sijeno, tako hraniš ga, čistiš ga, češljaš ga, a vode mu donosiš da ti njegov izmet, izmet ispod njeg čistiš ti. A? On zavalo, možda, ha, šta bi rekao, možda se osjeća da je slobodan, tako? I da kaže, gledaj kako sam ja, čak mi čisti ispod mene, ha? hršćansku. Ali pa on ne zna, on možda osjeća, a možda da osjeti da ja njemu sam tu na usluzi, da mu ja hizmetim. Tako ispadne. On je tu gazda, a ja mu hizmetim oko njega tu, tifra. Da tako ispadne. Ali to samo privid. On je svijedan. On je svijedan. I on nije svjestan uopšte zašto ja njega tako cimarim i donosim mu sve da jede i da pije. Zato što ja dobro znam da je to već treba. I da će možda doći jednog dana trenutak kad će ja reći dosta i sad hoću suđi čimam. Svakate, e to je ta hajvanska sloboda koju su traguci dali ljudima. Evo ti jedi i pij. Šta god hoćeš i halal i haram, nemoj gledat. Najdi se dobro i evo ti malo se zabavlja. Da ne bi osjetio ovu stegu na vratu. Da ne osjetiš da će ćeš vezan. Da ne osjetiš da smo se porobili. I da se ne bi slučajno ti sjetio zašto te mi pripremamo. Da se ne sjetiš što ti stala dajemo mi isto i stala ti tako? Da ne primijetiš taj ambijent robstva i robije svoje. A vallaha i današnje robstvo ljudi prema njihovim tagucima, kad se dobro sagleda, je veće i opasnije od robstva robova u srednjem vijeku. I stoljećima srednjeg vijeku. Jer ona je bio svjestan, on je rob, pa tako? svjestan grob, imao mogućnost da se otkupi, da radi za svog gazdu. I imao je određena prava. A ovaj ne ima osnovno ljudsko pravo. Ne ima pravo na da izabere ispravno čisto djeta. Da se spasi na dunjavuku od Allahove srđbe i kazne Allahove na ahiretu. Ne ima pravo na to. Allahu akbar. Pazite, oduzeti ti to pravo poduzimati. Nema pravo da razmišlja. Nego ta guti od njega traže njegovo srce. Šta oni traže od nas? Da mi svoja srca njima ovako stavimo, ovako. I svoje mozgove i umove da im ovako potvorimo i da kažemo, de sad, upište ovde, upasujte šta god je vama volja. I da mi svaki dan ujutru kad ustane, u prvo njih pitamo, molimo vas, izdiktirajte nam danas kako ćemo razmišljati. I da molim vas, izdiktirajte nam danas kakav će naš ukus danas biti u pogledu odjevanja, čak i lične ishrane. I to moraš njih da pitaš kako ćeš ti da uredi svoj sop. Ako malo počneš sa razmišljati i drzneš se da izidješ iz tog koloseka koji je od njihove strane zatrpan, teško. Prvo teško tebe od prvih tvojih ukućana. Onda od komcija, a onda Boga mi bio da od onih sa, znaš, što slobodi slobodu ovdje uspostave i red pod navodnim znacima, odnosno pravi taj najveći nered. Razumijete, brate? Pogledajte koji, do koje mjere su ljude porodili. Nije to robstvo u lancima nego su srca i umove ljudima uzeli. I tu pišu i rade što hoće. Toliko su se, toliko su i se ljudi kako skrbe. Nema pravo niko slobodno da odabere istinu. Ne. Odmah si dođe vam. Odmah te zapišu. Stavite tamo biljenje. A, zvijezdicu stavi. Žutu. Gdje god se ti pomakneš, ovo je onaj obilježen. Šta je to problem s tobom? Ti neki kriminalac, šta je? Nije nego. Ne slušaš njih i ne, inform, ne informišeš te od njih, nego čitaš Allahovu knjigu. Pa te Allah o njima obavijestio, pa ti onda gledaš na njih malo drugačije sa velikim nepovjerenje, odnosno ne veriš iz A, to je problem. E, to su vam kazali. To su vam kazali. A oni koji danas pokušavaju da Allah subhanahu tada ljudima vjeru predstave u velikoj mjeri griješe, na razne načine. I ja molim Allah subhanahu wa da mi ne budemo odmah nego da Allahovu vjeru predoćimo nastava onakvu kako ona je. Takve greške što događaju. Događa se da kad posmatraš davetske pokrete koji se pojavili u zadnje vrijeme u čitavom arapskom svijetu, islamskom, muslimanskom svijetu, to su bili pokreti revolucionarni pokreti, tako? pokreći koji su htjeli napraviti bunu, prevrate, državne prevrate. Jel tako? To je greška, braće. Zašto je greška? Zato što su ti ljudi u stvari na brzinu htjeli da začijednu na... Nisu imali sabora da se žrtvuju za Allahu vjeru, nego su odmah htjeli plodove. Odmah da uživaju u Allahovi blagodati. Pa Allah tako ne da. Ne možeš ti, Allah subhanahu wa neće da to si iskren. Ne možeš ti uzjehat na Allahu vjeru, pa preko nje dostići. Ha? Da budeš ministar, predsjednik, da vlada svijetom. Hoće li se Allah pustiti tako? Neće. Neće preko Allahove vjere da ti domogneš moći, političke, ekonomske, vojne moći. Neće to Allah pustiti. Ako to bude cilj, bit će se ovako kako je bilo sa tim, je li tako pokretio? Kako se završilo? Sve su propalo. I šta je drugi put isto od trampopica? Uklapanje. Lagano uklapanje, je tako i utapanje. A? Uđemo u političke partije, kad ćemo mi nešto i kamo, vamo, šta? Opet hoćeš pod plaćom islama, ali da taj islam pomiriš sa kufrom, pa opet nekako da se provučeš pre nevjernika i sa njima, pa da opet ti začiniš. Opet ti šta? U dunjavu. Kad će ja hirat? Gdje je žernec tu? Gdje je Allah stana od tada tu? Njegovo lice, njegovo zadovoljstvo. Zašto nisu opšte stvari? Zato molim Allah Subhanahu da nas spasi i jednog i drugog nego puta, nego da nas uputi trajem putem, sa srpljivim radom, istinskom davom, da ljudima obznanimo suštinu onoga čemu pozivamo otvoreno. Pa onda nek, ko ima petlje, nek se prihoći ovoga, nek ponese, u ima Allah sano I nije nas briga dok li ćemo stići. Mi ne idemo na prevrate i na bune. I na fesar. Ako ti je cilj atirat, onda si zadovoljan. Čim te oma uputio, ti si postiti. Stvar je svoj cilj. Bez obzira što te ljudi sad omalovažavaju, bez obzira što nisi ministar, što si miskin, što ti, ali ne, ti si se oslobodio ovdje. Ti si doživio ovu slobodu koju ti Allah daje svojim šarijatom. Zamisli. Zar ne osjećaš? Ovdje je osjećaš. Allah te oslobodio. Počastio te. Da ove jarmove kod drugi ljudi što nose, ne nosiš ti to skinu. Nećeš da nosiš to. Nisi tome pokoriti. Ne strahuješ od ovoga i od ovoga. Hoćeš li biti pokoran Allahu ili kome ćeš biti pokoran? Nego slijediš kako je Allah propisao. يا أيها النبي اتق الله ولا تسيء الكافرين والمنافقين او الله فصلني شبير بيسيش الله سبوي إنما يسيء الكافرين والمنافقين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربي واصبر إن بروفيس الله ولا تطع منهم آثما أو كفورا إنما يرئي ذا سيدي اسمي نكا كفاسك بسيكا نكافرا Nego Allahu pokorao. Njemu se pokorao. Pa tako kako se oni svi bore da ne bude Allahove vjere kako se mi svi trebamo da borimo da bude Allahove vjere. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Borite se svi protiv mušrika, su se svi oni borili. Va'alamu anna Allahe ma'al mutaqina. I znajte da je Allah sa mutaqinima. Znači, tvoje je samo da budeš od mutaqina. Čim to budeš ti ćeš Pa je ovaj ajed prije, Ja je ovdje na amenom katilu u ladine je luda ko bi nam kupar, bojite se protiv onih vjerni nevjernika što se do vas isto se završava. Vana mu anna Allah nan mu tafim. Pa što se svi ovi ajeti vako završavaju? Zato što mnogi takozvani doktori ili će uskoro biti doktori misle da će Allah biti sa njima ako se oni sakriju u ovaj narod. Pa ih ne ni kama ne prepoznaju. Znači, tako Allah spada. A Allah ih podučava, ej, a ti budeš radom u Allah na mutatina, ti budeš od mutatina, Allah je s tobom. Dakle, imamo ovdje pojavu da ljudi, ja sam udulio, ali vi morate još malo sve do sebe. Ako neko pođe na vrat, jes ga vrat. Imam jednu važnu stvar da vam kažem, jes ga volim. Znači, imamo tu strampoticu da mnogi ljudi pokušavaju da preko raznih povoljnosti koje vide u šerijatu, ostvare neki, da tako kažem, e, da preko toga ljude pozivaju u vjeru i onda opet ljudi imaju pogrešan njih. I ne primataju se Allahove vjere radi vjere, nego radi povoljnosti koje će biti. A mi se ne prihvatamo šarijata zato što će nam biti bolje, imat ćemo puno više da jedemo, da pijemo, manje obaveza i manje poreza. Nije. Radi ubudijeta Allahu subhanahu wa ta'ala i se Allah subhanahu wa ta'ala. Šta rade ovi koji imaju ovu, ovu viziju pogrešnu? Oni pokušavaju da uspostavljaju vjeru u pojedinačnim segmentima sam. I sve to bude na kraju zabluda i laž. Pa ćeš vidjeti one koji su čitavu reklamu i, i pokret napravili, hajmo islamske banke. A, bankarstvo bez kamate. I šta onda na kraju? Na kraju sve to propane i bude to banka koja najviše kamata uzima samo se drugačije zove. Zove se fajda. Je tako? Ne zove se kamata riba, nego savaj. Fajda se zove. Zašto, braće? Ne može, ne može sistem islamskih fun funkcionista se neće muslimani osjetiti bereket zekijata dok kamata sasvim ne bude zabranjen. Jer zekijat je suprotan kamat. Zekijat rastura i metak iz ruku pojedinaca naširi. A kamata skuplja i stavlja ljude u počnjen porozaj, porogavaj. A zekijat ih oslobađa i pomaže. Pa može proraditi, da tako kažemo, zekat i profunkcionišat ako većina ljudi ide i uzima kamat. Ne može se tu osjetiti. Ja sam čuo da je bilo rasprava na raznim ekonomskim fakultetima, potužbi i tako dalje, da ljudi, ekonomisti, negiraju da može funkcionisati to tako. Da može zekat uopšte funkcionisati. Zašto oni to negiraju? Negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovu mudrost. Zašto? Zato što i gube izvida da bi u tom slučaju kad bi radio zekat kamata bila zabranjena i stopirana. Razumijem? To je nešto pojedinačno. Napravit ćemo islamsku banku i takozvanu malom muslimansku školu. A, zašto kažem ovo? Zato što sa neće pustiti da će bude islamska škola. Mora se 70% njihovog programu. Šta je to? Čuj, samo da napravim, sam sebe da zavaram, da napravim u sebi ambijent, da eto, ko, ipak smo mi nešto ostvarili svoj islam nekada, jel tako? Nije. Ova vjera funkcionuje kompletno. Kad se naredi zekat, mora biti zabranjena kamama. Tako? Kad se naredi zeka i kad se uzima džizija, onda nema pori. Kad se zabrani krađa i pronevjera, je tako? Onda su uspostavljeni šerijski propisi za ono jako prekrišu. I onda kad se uspostavi sigurnost na imovinu, onda nema osiguravajućih kuća. Šta tada? Znači sve je uzajavno povezano i sve zajedno funkcionuje. I zato nam Allah smana tana naređuje šta? Ja je da bi nana nuduhuru i firmi kefe. U vjerici uđite u Allah u vjeru potpuno. I samo tako potpuno. A tako je to onda potpuna blagodat kojom se Allah smana tana fali i ponosi da je potpuno je ljudima. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي danas sam vjeru Rusiju i svoju blagodat prema vama u upotpunio. Ova vjera je Allahova potpuna blagodat. Pa zašto ja i ti mislimo da se zadovoljimo sa nepotpunom blagodat? Što mi hoćemo samo malo te blagodat, Dio. A nikaj dio sam ne može da bude blagodat Jel tako dok ne prihvatimo vjeru u cijelini u potpuno? Ja se nadam da ste uz Allahu pomoć, kako da ovu pomoć. Poruka je, učite Allahu šrije, učite Allahu je to posebnim osvrtom da je to propisao Allah mudri i uzvišen. A gledajte na tagutske propise, posebnim osvrtom da su to najveća otvar i najveće budale i glupace po kusama. I najveći pokvarenja. Pa su se onda osjetiti džennet na Dunjaluku prije nego ga osjetite na Ahiru. Kao što kaže Šeikul Islam Ibn nećete ni osjetiti ni na ahiretu žene, tako ga ne budete osjećali na dunjanu. Tu slad, koje će Allah učinio muslimanom, što ti nisi neki glupak i neki izmanipulitani samo bezuin, je li tako? Da tako kažem. Nisi, nisi dozvolio, te Allah te upuće, evo ti razvoriti ali ovi ljudi oko nas su miskini, izmanipulisani. Kad se jedan podržani službenika pobunio, kad sam ja rekao da su oni iz izmanipulisani, govorili smo nešto, raspravljali o školstvu, pa kaže, a što, kako to sam spriječno prihvatio, a vi kao, vama se ne sviđa. Šta ste to vi? Pa vi ste iz izmanipulisani. Zapravo, on sam nije izmanipulisan. Većina njih su plaćeni a ostali su od strane ovih plaćenika iz manipulisana. Da nije tako, i znajete da će mnogi protiv ove istine ustati. Zato što kad ova istina dođe na snagu, neće biti ministarstva za sport i nekulturu. I razlogu. Nego svi potike. Tako? Zato neće biti bez postošarenja neće biti dozvoljeno da se ljudima i metak uzima na glupost i budalaštinu. Neće biti dozvoljeno. Zato molite Allah subhanahu wa ta'ala i razmišljate i trudite se da nam otvori puteve. Da nam otvori puteve da pa ovo je Allah subhanahu wa ta'ala slobodi. I kao što je rekao jedan od rašava, mi smo poslani da ljude iz robstva ljudima izvodimo u robstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. A robstvo Allahu subhanahu wa ta'ala to je prostranstvo ahireta. O tako. A robstvo ta gutima je teskova dunja, dunja avuka. I pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ta gutima. Da oni, vele dine kefaru, evlijarohim u yukhrijunahum min an-nuri rabbuhum oni koji ne vjeruju njihovi zaštitnici su njihovi tagovi oni ih svjetla uvode u tmine Pa koja zahvalnost taguta prema svojim podanicima i njihova zahvalnost evo kroz sve ove ja sam spomenuo samo nekoliko propisa kroz svaki propis ćeš vidjeti da taguti ljude znači u znak zahvalnosti njihove odanosti i počinjenosti tim tagutima, što oni njima rade, izrađuju i samo ih još dublje u smjene gure. A Allahu ali u ladina aman. Prihrižujem milan bulomati ilan nur. Allah je zaštitni kredit. On ih izvodi iz smina na jedno svjetlo. Smina su mnogo rodi. Na svoj jedno jedinstveno svjetlo. Zato kažem, molite Allah se ono tala i dovite i razmišljajte ne bi li nam Allah otvorio puta. Wallahi, sjećam se, godinama unazad, sjećam se, da nismo mogli ovako uopšte razmišljati. Nismo znali puta. Nismo mogli, nismo imali nikakve šanse da blizu nešto ovome razmišljamo mi smo mogli ni nakraj pameti da nešto od ovih viđenja dokući. Pa je Allah otvori. A šta mislite koliko još poslije ovoga Allah je moćan da nam otvori. Borite se. Allahu na sebi. Allahu i bade čini. Allahu se približite. Ne bi Allah tu svjetlost povećao. A iman se povećava. Što bude veći iman, sve će sveća što je svjetlost veća, sve se bolje vidi. Znači, molite Allah od njegove svjetlosti. Allah se približava. Borite se da naše duše budu duše koje teži aršu. Koje teži aršu. Koje teži Allahu. Blizine Allahu. Pa će Allah u tebe Allah nama sigurno želi dobro. A mi moramo želi dobro. Pa će Allah smanav tjela dat, kad to budem višnjički zidat. Allah vas pomoli. Volim Allah smanav tjela da nas nagradi najljepšu nagradu. Volim Allah smanav tjela da nas nagradi isto sve. Razumili. Molim Allah smanav tjela da nas nagradi za vaše sabor na stranjenje. Molim Allah smanav tjela da nikog ne ostavi na ovom skupu. Adamu grijehen oprostit moćene sekunde. Molimo da nas mano tjelo, da nas u djemnetu uvede. Molimo da nas mano tjelo, da nas svima podari Deus. Molimo da nas mano tjelo, da nas počasti, da budemo od boraca za Allahu din, da budemo Allahove radi njegovog lica. Amin. I radi onoga što je kod njega od blagodati koje on obećava svojim iskrenim robojima, dobrim ljudima, svojim poslanicima i šehidima. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da pomogne našem braćom zajedno koji se uči. Amin. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da pomogne našem braćom zajedno koji se uči na glavu Amin. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da ubrza se u tom Amin. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da ubrza se u tom Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala da blizu, a nakon ovih bitaka i ove pobjede koja je blizu, da mislite koji će poslije mušiti teater i biti Molimo da im bude ovo Mazvet Ahdar da im bude ovo bitka posti koje nikad više neće napadati nego će biti napadati Molimo Allah da im bude da nam podari razvod, da nam podari razvod u osudnim. On je vlas Hanov tjela da nam podari smir i nutnost i razvod u osudnim trenutima. Da nam Allah Hanov tjela podari da istinu govorimo i radimo u najtežim situacijama. Molim Allah Hanov tjela da nas utvrdi. Molim Allah Hanov tjela da nas utvrdi. النصر ميعاد الجنود النصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر معاد الجنود والموت نبراس الخلود طال المنام على الأنام فأين زمجرة الأسد واستحكر الضغم الفساد ونحن في ذل العبد طال المنام على الأنام فأين زمجرة الأسد واستحكر الضغم الفساد ونحن في ذل العبيد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع عين القيد أو قبر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قبر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي